Мијатата сабота, значи, денот кој што беше посветен од страна на црковната традиција на Христовото раѓање, започнаф една тема во врска не со самото раѓање, туку со еден многу битен аспект на неговото раѓање, а тоа е Христовата човечка природа. И денес ке проложам на таа тема. Ако даде Господ и следната сабота ке продолжиме на таа тема бидеќи решив овој прв месец од годината да го посветам на оваа тема. Зошто бидеќи денеска постојат цели верски заедници, но постојат и голем број теолози, и адвентистички пастори, и, и разни доктори, и магистри, и не знам какви се титули, на кои што оваа тема или не им е јасна, а не ке да е тоа, бидеќи луѓето немаат подпросечна интелигенција, туку затоа што не сакаат, не, не сакаат вистината, сакаат, сакаат наука која што ќе ги чеша нивните уши. Луѓето сакаат Господ да го гледаат како некој супермен, кој што бил многу поинаков од нас. Многу различен од нас. А зашто така сакаат? За да се го оправдаат својот греф, својата грешност. И сега кога им речете, Исус го зел на себе нашето грешно тело, знаете како реагира? О! Вие вели дека Исус е грешник? Не, не го рековме тоа. Рековме дека е зел нашата грешна природа. И сепак останал безгрешен, покрај сите искушенија кои што ги претрпел во таа природа, во ова исто тело, сепак останал безгрешен. Ко победил секој искушение. Се разбира со силата на благодата, со силата на Светиот Дух, со божествена сила, имејќи човек не може сам да управува со своето тело, може да сам да биде само роб на своето тело и на своите страсти, но за да управуваш, мудриот Соломон рекол, оно што управува со самиот себе си, Тој е поголем од јунакот што освоил град. Или поголем од оној на конјот, на Скопскиот постат. Бидеќи тој освоил многу градови и многу земји, а умрел на 33 години затоа што се испијанил на една забава во Вавилон, баш таму. Во Вавилон не знаел да го контролира своето, своето тело, своите страсти, своите апетити и така натаму. Така се кажува, се разбира. Да Има некој што го познавал лично. Ahem. <laughs> како и да е. Споменавме исто така една битна работа во врска со оваа тема, а тоа е дека темата за тоа како ја гледаме Христовата човечка природа на оваа земја е поврзана со антихристот. Зошто? Бедеќи како што читавме од првото послание на апостол Јован, оној дух или оној учител, човек, проповедник, било кој, кој што не признава дека Исус дошол во или поточно во плотта. Значи, зборувавме за плотта и што значи изразот овоплотување. Што значи изразот овоплотување? Тој израз можете често да го слушате кога се овие верски празници, обично, или да го читате во христијанска литература, овоплотување, оно што зел плод. Значи, старословенскиот збор за тело плод, но, како што во англискиот јазик постојат два збора, едното е, значи, значи тело како форма, бади, <laughs> а флеш е тело во значење плод, во значење каква е природата на тоа тело, каква е квалитетот, каква е суштината. И тоа беше исто така и со грчкиот збор. Сома, значи тело по форма, а сарка, од таму ја зборот саркофаг, значи тело плод по својата суштина, по својата природа. Какво е телото по својата природа? Рековме дека Христовото воскреснато тело имаше поинаква природа од неговото тело кое што го добил во Витлеем, кога се овоплотел, кога ја зел нашата човечка природа. Исто така прочитавме дека месото и крвта не може да ги наследат, да го наследат Божето царство. При што апостол Павле во првото послание до коринтијаните, кај што тоа го кажува, под месо и крв ја подразбира плотта, го подразбира грешното тело. Ајде да прочитаме некои други библиски стихови во врска со оваа тема. Значи, само продолжуваме од минатата сабота. И за таа цел ќе завртиме во првото послание на апостол Павле до Тимотеј. Прво послание до Тимотеј, трета глава, 16 стих. Прво послание до Тимотеј, трета глава, 16 стих. И малку ќе се задлабочиме тука. А несомнено, вели Свети Павле, голема е тајната на побожноста. Бог кој се јави во тело. И пота вели, беше оправдан во духот, виден од ангелите, проповедан на народите, веруван во светот, вознесен во слава. Нас интересира овој првиот дел Бог се јави во што? Во тело. Во плотта. Во какво тело? Во грешното тело. Еден белграѓанин ме праша на интернет, каде пише во Библијата грешно тело? Со години верник, дори и пророк. Порче знае на кога, <laughs> мислам што држи цели предавања и на интернет, и на неговата веб страница, пишува и разни сведоќства, тврди дека прима разни визии. Каде во Библијата, вели, пишува грешно тело? Знаеме да му одговориме на опрашање? Добро. <clears throat> <clears throat> <clears throat> Пред да отидеме кај евреите, бидејќи за таа глава, мислам, посебна тема да посветам, ајде сетиме на нешто што скоро беше предмет на нашето проучување, посланието до галатјаните. Да отвориме уште еднаш во посланието до галатјаните, И кога сме кај обрзанието Христово, ќе прочитаме еден интересен стих во врска со, со него. Иеко, оно што сакам да го прочитам се однесува на, на телото. Значи, не се однесува на Христовата природа конкретно. Значи, послание до Галатјаните, они познат стиг во четврта глава, четвртиот, значи Галатјаните 4.4, вели, но кога се исполни времето, што се случи? Бог го испрати својот син кој се роди од кого? Од жена. И, што понатаму се кажува? Подчинет на законот. Осмиот ден од своето раѓање, како и секое друго еврејско машко дете, Исус бил обрезан, бидејќи тоа го барал законот. И со тоа се сведочи дека Тој навистина имал човечка природа, човечко тело. Во случајов машко тело. Значи, не бил фантом. Не бил некој што на изглед личал на човек. Како што учела една голема ерес во времето на апостол Јован и токму заради таа ерес тој ги напшал оние зборови што ги читавме минатата сабота во неговото прво послание во врска со Антихристот. Меѓутоа стигот што ја сакав да го прочитам е во петата глава. Значи Галатијаните петата глава. 16 стих, 15 и 16 односно, почнуваме од 16-тиот, па потоа 17-тиот. Ви велам, живејте по духот и нема да им угодувате на телесните страсти, зашто телото сака спротивни работи на духот, а духот спротивни на телото. Тие се спротивни еден на друг, за да не го правите она што го сакате. Поточно 17 стих. Апостол Павле вели дека телото и духот се во некој конфликт помеѓу себе телото бара едно, духот сосем спротивното, или обратно. Оно што духот го сака, телото се противи на тоа и влече на спротивна страна. Зошто е тоа така? Зошто постои еден таков дуализам во човековата природа? Понатаму истиот апостол зборува за делата на телото. Например, во 6 глава 8 стих, кој се е во телото свое, од телото ќе пожне погибел, а кој се е во духот, од духот ќе пожне вечен живот. Во што вложуваме? Во телото или во духот? Тука конкретно не се зборува за поимот грешно тело, иако се споменати телесните страсти, кои што сами по себе не се грешни. За тоа ќе видиме следната сабота. Зошто е тоа така? Значи, телесните срасти по себе, сами по себе, тие не се грешни. Телесните нагони, апетити, сами по себе не се грешни. Меѓутоа, постои нешто што е наречено грешно тело. А зошто е тоа така? Ке видиме исто така следната сабота, ако даде живот и здравје, Тоа ќе биде самот да на Самбајна на 21. Сега да отвориме во посланието до римјаните, прво во седмата глава. Еден познат текст, послание до римјаните, прво седмата глава. Значи, стигот во Галатијаните што го читавме, или двата стиха поточно, ни служат да разбереме дека во телото има нешто што се противи на, на духот, се противи на разумот, се противи на светиот дух, на она што е Божија волја. И еве како истиот апостол тоа го има пообразложено, малку подлабоко објаснето во седмата глава. Од посланието до римјаните. Еве да читаме, почнувајќи од 14 стих. Зашто знаеме дека законот е духовен, а јас пак сум телесен, продаден на гревот како роб. Значи, под зборот телесен, апостолот подразбира некој што му е роб на гревот. не го разбирам тоа што го правам, бидејќи не го правам оно што го сакам, туку оно што го мразам, тоа го правам. Како е можно? Како може да го правите тоа што го мразите? Сте имали ваков проблем? Треба да се доживее како искуство, па да се знае <laughs> зашто станува збор, нели? 17 стих. Значи тоа веќе не го правам јас, току гревот што живее во мене. И сега 18-тиот. И јас знам дека во мене, односно во моето тело, што подразбира под мене, односно во моето тело не живее доброто. На вистина, желба за добро во мене има, но не и сила да го правам тоа. Понатаму вели, а штом го вршам она што не го сакам, не го вршам веќе јас, току гревот кој живее во мене. И сега 22 стих, видите што кажу. Бидејќи според мојот внатрешен човек, наоѓам наслада во законот Божи. Но во своите телесни делови или во своите телесни органи гледам друг закон, кој војува против законот на мојот ум и ме држи заробен во законот на гревот кој е во моите органи. Во моите органи, вели апостол Павле, постои некој закон на гревот, што се противи на Божиот закон. Кој тој закон? Какви закони постојат во нашето тело, кои што се противат на Божиот закон? Се размислуваме. И понатаму вели, колку несреќен човек сум јас, кој ќе ме избави од ова тело на смртта? Во 25 стих вели дека со, со умот му служам на Божиот закон, а со телото на законот на гревот, на гревовниот закон. Зошто, бидеќи пред тоа прочитавме, во мене има желба да правам добро, но немам сила тоа да го направам. Зошто? Бидеќи сум телесен продаден, продаден на гревот како роб. За да научиме да правиме добро, за да можеме да правиме добро, што треба да станеме прво? Треба да станеме слободни, да бидеме ослободени од робството на гревот. Од робството на телото, во случај. И затоа, продолжувајќи во осмата глава, вели, и сега нема никакво осудување за оние кои што се во Исус Христос. Зашто законот на духот кој дава живот во Христос Исус, ме ослободи од законот на гревот и на смртта. Тука апостол Павле се игра со зборот закон. Тој не мисли на законот. Не мисли на било каков правен документ, туку мисли на нешто природно, на нешто што би го нарекле природен закон. Постојат природни закони во нашето тело, но постои така наречен закон на духот, постои, постои некој начин за нас мистериозен, или на Вајд Велис преку нервите на човекот, преку нервниот систем, Светиот Дух комуницира со човекот. И на тој начин тој уме, знае како да управува, како да го контролира не само телото, туку целокупниот живот на човекот. Но, единствената разлика помеѓу него и другите духови, помеѓу светиот и другите духови, е што тој не го прави тоа со сила. Тој бара дозвола за да влезе во вашиот живот и да го стави под под негова контрола. Па било депресија, било грижи, било не знам што. Сето тоа ќе исчезне ако тој влезе. Меѓутоа, за да влезе треба да му дозволиме, а за да му дозволиме, треба да сакаме да бидеме слободни. Ако сакаме да живееме во гревот, значи арно ни во Египет. Арно ни е во Вавилон. Не сакаме да живееме според Божиот дух. Ако не сакаме таа слобода, тога Светиот Дух нема да влезе во нас. И сега му вели, значи, оти законот на Духот кој дава живот во Исус Христос, ме ослободи од законот на гревот и на смртта она што законот не можеше да го направи, бидејќи беше ослабен поради телото, го изврши Бог, испракајќи го синот свој во какво тело. Е тука првпат се споменува изразот грешно тело, или, бидејќи не е употребен таков посесивен генитив, посвоен генитив, туку обичен генитив, подобно на телото на гревот. Значи, тој е обичен генитив. А посвоен генетив е грешното тело и во некој превод, например, во хрватскиот превод се вели грешно тело на ово место. И како жртва за гревот, тој го осуди гревот во телото. Петиот стих вели, зашто оние кои живеат по тело, копнеат за телесното, а кои живеат по дух, копнеат за духовното. И кои се тие кои што кој што, за кој што нема никакво осудување во Исуса Христа, оние кои што се во Исуса Христа, првиот стих вели, оние кои што живеат не по телото, туку по духот. По ова исто послание, посланието значи до римјаните, апостол Павле кажува и нешто друго во врска со телото. 13 глава, 14 стих. Ајде можеме да го прочитаме 13-тиот. Да живееме пристојно како дење, не во срамни гоштевки и пијанство, не во блуд и нечистотија, ниту пак во препрека и завист туку облечете се во, во Господ Исус Христос и грижете за телото, не претворајте ја во страсти. Со други зборови, не гледате како да му угодите на телото. Ајде конечно во посланието до евреите. која глава во евреите? Втората глава, точно. Послание до евреите, втората глава. На сега само ќе го прочитаме тој стих. Четринесетиот вели, а бидеќи децата се учесници во телото и крвта, така и тој зеде еднакво учество во тоа. Во што зел Господ учество? Во телото и крвта. И какво било тоа учество? Еднакво. Значи, исто тело, иста крв, какво што имаме ние. Та преку смртта да го победи оно што има власта над смртта, односно дјаволот Па да ги ослободи оние што од страв пред смртта преку целиот живот беа подложени на робство. Значи, овдека се зборува за природата на Христовото тело. Она со која што се родил во Витле, она која што било обрезано на осмиот ден, е исто како нашето тело. Телото и крвта, кои што не може да го наследа Царството Божио. Значи, плотта, грешното тело, или како што прочитавме на друго место, смртното тело, телото на оваа смрт. Грешно тело не значи тело кое што греши. Телото не може само да греши. Греши човекот, греши душата, умот со својата слободна волја. Исто така, поимот смртно тело не значи мртво тело. И сега, кога некој ќе рече, Ако велите дека Исус зел грешно тело на себе во Витлеем, значи вие го правите Исуса грешник. Ако речеме Исус го зел нашето смртно тело во Витлеем, дали тоа значи дека се родил како мртво роден човек, се родило мртво бебе? Не. Смртно не значи мртво. Спрето и грешно не значи грешно се работи за природата на телото. Со овие зборови е опишена природата на телото. Телото кое што е ослабено со падот во греф, уште на нашите прародители. Е сега за тоа би ни требала посебна тема. И за таа тема ќе зборувам следната сабота предпладне. Каква била човечката природа пред падот во греф? и каква била човечката природа после падот во греф. Но, еве, сега ќе кажам една најава, зашто ќе зборувам. И пред падот во греф, и после падот во греф, че значи, кога Адам имал и бесмртно тело, така да речем, условно, иако тоа е, безсмртността за човекот е условна, како и за ангелите, И таа безгрешна природа што е имал пред падот во греф, се дели на виша и нижа природа. И во таа нижа природа има апетити, желби и страсти. Значи, затоа реков, страстите не се сами по себе грешни. Ги имало и во безгрешната Адамова природа, пред да падне во грех. Но нешто друго се случува. Значи, ако владеат ниските страсти, тогаш тие не се ниски. Зошто наречени ниски? Зошто треба да бидат подчинети, а не да владеат. Ако е некој наречен слуга, треба да биде слуга, не да биде цар. Да биде господар. И после падат во греф ја имаме истата поделба, виша и нижа природа. Но сега, која е разликата? Пред и после падат во греф – Е, за тоа ќе зборуваме следната сабота, ако даде Господ живот и здравие. А до тогаш, можеме да размислуваме и за следните стихови. Значи, Евреите 2 глава 14 стих до 18 се многу убави за читање. Значи, бидеќи децата се учесници во телото и крвта, така и тој зеде еднакво учество во тоа, значи во телото и крвта, да преку смртта да го победи оно што има власта над смртта, односно гјаволот, па да ги ослободи оние што од страх пред смртта преку целиот живот беа подложени на робство, зашто јасно дека тој не дојде да им помогне на ангелите, туку на Аврамовите потомци, затоа тој мораше во се да личи на бракета, па да биде милостив и верен првосвещеник пред Бога, за да ги очисти гревовите на народот. Зашто во она што сам претрпе откако беше искушен, во тоа ќе може и на искушуваните да им помогне. За да биде Исус наш првосвещеник, тој требал да биде искушен. Во минатата полука го цитиравме го цитиравме оној дел кај што зборува дека со тоа што ја зел нашата грешна човечка природа, Исус се квалификувал да биде наш спасител, првосвещеник и откупител. За да стане наш првосвещеник, тој требал да има истата природа, за да биде искушан во неа. Искушан во се како и ние, освен греф, вели во четвртата глава 16 стих, односно 15 стих. Значи, продолжуваме следната сабота, а до тогаш можеме да размислуваме зошто зошто Исус требало да биде искушен во секако и ние, за да стане наш спасител. Зошто не било доволно само да дојде, да се роди во каква таква човечка природа, да умре, значи само да принесе жртва. Не, тогу требал да живее пред тоа еден добар период. Значи, требал да живее на земјата, во вакво наше тело, ослабено, не само со падот на човекот во греф, туку 4000 години после тоа, се послабо и послабо со секоја наредна и наредна генерација. Денеска се раѓаат бебиња и веднаш ги фиксаат веднаш вакцина за ова, вакцина за она. Зошто имаме потреба од, од такви работи? Толку е слаба денес нашата човечка природа, што мораат да ни даваат вештечки имунитет. Уште кога сме бебиња, па од бебиња како растеме како деца, предшколска возраст, школска возраст и така натаму, толку е слаба нашата човечка природа денес, што ако не постојат овие помагала, овие интервенции на медицината, ние не би ни преживеале во биолошки смисол на зборот. Тоа е да <laughs> така ке друга тема. Да Но нека ме фала и слава на Господа што во Него имаме спасение. Во Него имаме излез од лаверинтов. Наречен греф и смрт. Се разбере. Смртта му е девојка на гревот. <laughs> Тоа, но повеќе пати го кажувавме порано. Пред да го завршиме нешто богослужение вечерва, ќе